ja zaista izvinjavam, ali nije ništa bilo do nas, onaj, nestalo je struje i tako, to je bio neki tehnički problem. Ovaj, uz Allahu subhanahu ta'ala pomoć, mi ćemo u našem večerašnjem predavanju odpočeti govoriti na temu komentara 10 dijela koja izvode čovjeka iz Allahove subhanu wa ta'ala vjere, to je u stvari komentar deset dijela od imama šeha Muhammeda ibn Abdul Wahhaba, a radi se o tome, braćo i sestre, da je tako, eto Allah dao da smo preveli tu knjigu možda prije godinu, godinu i po dana, pa s obzirom na važnost ove tematike, odlučili smo se da pokušamo nešto progovoriti na tu temu, jer mnogo se postavlja pitanja, mnogo je fitne ispalo baš oko ove tematike i zato je obaveza, braćo i sestre, pojasniti suštinu ove tematike i ovog pitanja. Veoma je važno da svaki musliman i muslimanka upoznaju se sa ovim dijelima koja poništavaju čovjeku vjeru i izvode čovjeka iz okrilja islama, u nevjerstvo. Postavlja se pitanje zašto je ova tematika braćo i sestre bitna? Koji su razlozi zbog čega bi čovjek izučavao ovu temu? Mnogo je razloga. Mi ćemo spomenuti neke. Prvi razlog zašto čovjek treba da se upozna sa dijelima koja izvode čovjeka iz Allahove subhanu wa ta'ala vjere jeste što su to dijela dijela znači koja izvode iz vjere općenito najveći grijesi. Ko počinju tih grijeha, braćo i sestre, on izlazi iz Allahove subhanu wa ta'ala vjere. Ta djela poništavaju čovjekova sva dobra djela koja je radio. To uzvišnje Allah subhanu wa ta'ala neće oprostiti na sunjem danu. Braćo i sestre, kaže Allah subhanu wa ta'ala Inna allazine keferu wa matu wa hum kuffarum falen yukbala min ahadi mil'u l'ardi u zahbe wa la iftada bih Ulaike lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala oni koji budu umrli kao znači nevjernici, oni koji budu nevjernici i umrli kao takvi. Allah subhanu wa ta'ala kaže فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبَ وَلَا بِفْتَدَا بِهِ Neće se moći otkupiti taj nevjernik koji dođe Allahu subhanu wa ta'ala na sunjem danu sa nevjerstvom, pa makar došao sa čitavom zemljom od zlata. Kada bi pun dunjaluk bio zlata i on htio se htio otkupiti za to svoje nevjerstvo, Allah subhanu wa ta'ala kaže to neće moći proći. Nećemo Allah to primit, njih čeka bolna patnja i nemaju nikakvog pomagača. Također, kaže uzvišnji Allah subhanu wa ta'ala وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ A onaj koji bude zanegirao iman, bude otišao u nevjerstvo, Allah će poništiti sva njegova djela i oni na ahiretu od onih koji su propašteni. Obrate pažnju ovdje kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ na način participa aktivnog, što znači, kako kažu mu fesiri ovog kuranskog ajeta sa stanovišta jezika, braćo i sestre, da je njegova šteta, da će on biti upropašten trajno, jer način izražavanja u arapskom jeziku na način participa aktivno upućuje pa na način participa aktivnog upućuje da će ta šteta, da će ta propast biti stalna, ne privremenog karaktera, nego će onaj ko dođe na sudnji dan kao nevjernik, njegova šteta i njegova propast biti stalna, neprestana. Šehul Islam te mi je, braćo i sestre, kaže, nakon što je znači, spomenuo pitanje proglašavanja ljudi nevjernicima, Kaže, znaj da je pitanje proglašavanja ljudi nevjernicima i griješnicima jedno od pitanja i propisa za koje je vezana prijetnja kaznom na ovom i na budućem svijetu. Zatim, za ovo pitanje, braću i sestre, vezano je pitanje prijateljstva i neprijateljstva, ubijanje, čuvanje života i drugoga. Zato što je uzvišnji Allah obećao džernet vjernicima, a zabranio ga nevjernicima. Zato, kažemo, sa tog jednog aspekta, bitno je da čovjek izučava ta djela, da ih zna da može znati znači da je za to pitanje vezana vječna prijetnja kaznom u džehennemu na sudnjem danu na budućem svijetu s druge strane da zna s kim će biti prijatelj s kim će biti neprijatelj za ovo pitanje vezano je prolijevanje krvi zatim čuvanje časti života i metka i tako dalje Zato kažemo, to je prvi razlog zašto čovjek treba izučavati u tematiku. Drugi razlog, braćo i sestre, zašto bi čovjek trebao se pozabaviti ovim pitanjem, jeste da spozna put dobra, a s druge strane da spozna put zla. Trebaš da se poznaš sa zlom, trebaš da se poznaš sa opasnošću ovih dijela i riječi koje izvode iz vjere, Na ovaj način postaje nam obaveza braćo i sestre se upoznati sa tim riječima, sa tim dijelima, sa svim onim što nas može izvesti iz islama, iz imana. A s druge strane da bismo spoznali put nevjernika, da ne bismo krenuli tim putem. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ نُفَسِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ Kaže mi tako pojašnjavamo ajete i da bi se pojasnio put muđrima. Muđrimi su, braćovi i sestre, okorili nevjernici. Znači, ljudi koji su u nevjerstvu, ali nisu obični nevjernici, nego su ogrezli u nevjerstvu i u griješenju Allahu subhanu wa ta'ala. Ali pogledajte kako uzvišnji Allah subhanu wa ta'ala kaže, mi pojašnjavamo ajete da bi se raspoznao put, onaj put kojim idu okorjeli oni nevjernici. Kaže Ibn Kajim, rahmetullahi alaihi, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi detaljno je pojasnio put vjernika i put nevjernika, te konačni završetak i jednih i drugi. Jer, braćo i sestre, nije dovoljno da čovjek spozna samo put imana. Nije, braćo i sestre, dovoljno da čovjek spozna put imana, nego mora spoznati i put nevjerstva. Obratite pažnju. Kako Allah s.a. kaže, da bi se pojasnio put nevjernika, Kaži mu Mukajem, učenjaci koji poznaju Allaha, njegovu knjigu i vjeru, spoznali su put vjernika i put nevjernika. To je razlika između onih koji samo idu na jednu ili na drugu stranu. Ili samo govori o nevjernicima, ne govori o, o, o vjernicima. Ili samo fale vjernike, a nekude nevjernike. Kaži mu Mukajem, učenjaci koji poznaju Allaha, njegovu knjigu i vjeru, spoznali su put vjernika i put nevjernika. Njima su oba puta jasna. Njima je put do željenog cilja jasan. Kao što im je jasan put koji vodi u propast. Oni su najučeniji ljudi i najviše ljudima koriste. Jer ona učenjak, onaj misionar koji samo govori o novotarijama i pljuje po novotarijama, a ne zna spomenuti nikad iman i vjernike i sunnet, taj daja, taj misionar nije spoznao pravi put. A onaj koji govori samo o drugoj ovoj stvari, a ne govori o drugim, u drugoj suprotnosti, isto tako nije spoznao put i ne koristi dovoljno ljudima. Sa ovim, kaže Ibn Kajim, sa ovim su se ashabi istakli nad svim drugim koji su došli iza njih do sudnjega dana. Ovo je razlika između ashaba i potonjih kasnijih generacija. Ashabi su, kako kaže Ibn Kajim, odrasli na putu zablude odrasli su na putu nevjerstva i dolopoklonstva i detaljno su spoznali taj put. Zatim je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji izo iz velike tame na potpuno svjetlo iz širka u tevhid, u iman. Oni su spoznali veličinu onog što su dobili i poniženje u kojem su bili. Ovo je, braćo i sestre, razlika, kažemo, između ashaba i kasnijih generacija, jer su spoznali put kufra i nevjerstva, put širka put tame, a nakon toga su spoznali put svjetla. A po suprotnosti se vidi dobrota onog što je suprotno i po suprotnim stvarima se braću i sestre raspoznaju stvari. Jer ko ne zna šta je tama, ne može znati dovoljno vrijednost svjetla. Ne može definisati tamu onaj ko nije probao svjetlo i obrnuto. Do zabune dolazi onda kada oslabi znanje ova dva puta ili jednom od njih kao što kaže Omer radi radijallahu ta'anu, obratite pažnju, pokida će se uže islama malo pomalo, onda kad se odgoji generacija u islamu koja ne bude poznavala džahilijet. Ovdje dolazi do problema kod muslimana. Kada dolazi do problema? Kad braću i sestre, dođe generacija koja odraste u islamu, a ne poznaje džahilijet. I uvijek je tako, u svakoj situaciji, kad dođe generacija koja ne poznaje ono što je bilo prije, ta generacija može zapasti u zlo, u belaj. Doći generacija koja će odrasti preneseno na ovo, na ovo podneblje. Doći generacija braćo i sestre koja neće znati šta su četnici ovdje radili. I takvu generaciji prijeti opasnost. Odgojit će se na nekom lažnom miru, a zaboravit će rat, zaboravit će ubijanje, silovanje, klanje koje je bilo ovdje nad muslimanima bošnjacima. I uvijek takva generacija je u opasnosti. Kao što kaže Omer radi Allahu te alanhu, pokida će se uže Islama malo pomalo, malo pomalo, kada kad dođe generacija u Islamu koja ne bude poznavala džahilit. Kad se odgoji generacija koja ne zna ni pucati puškom, koja neće biti sutra u situaciji da brani svoju čast, svoju vjeru, svoje dostojanstvo, ta generacija je u opasnosti ta generacija može da prokocka državu, može da prokocka i vjeru i da izgubi sve što ima. Ove riječi ukazuju na veliko Omerovo radi Allahu te znanje. Onome ko ne zna put nevjernika i kome on nije jasan, može se desiti da neki njehov put smatra putem vjernika, kao što se mnogo puta desilo među ummetom, kaže Ibnul Kajim, rahmetullahi alaih. U tom smislu kaže Huzaifa ibnul Jeman, radi Allahu te Alanhu, Kane nasu yas'aluna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, an khairin wa kuntu az'aluhu an shar mahafatan an aqa fi kaže huzejfe radijallahu ta'ala anhu ljudi su pitali Allahovog poslanika sallallahu alejhi wa sallam o dobru šta je dobro da radi a kaže ja sam pitao o zlu ne zbog samoga zla nego da ne bi pao u njega jer onaj ko ne zna zlo braću i sestre padne u njega šejh Abdullah sin, znači od Muhammeda ibn Abdullahaba, kaže, pojašnjavajući važnost ove teme, znaj da ova pitanja spadaju među najvažnija pitanja o kojima vjernik treba voditi računa. Kako ne bi nesvjesno pao u nešto od toga? Potrebno, potrebno je da mu se objelodani islam i nevjerstvo kako bi mu postala jasna istina sprem neistine te da ostane čvrst u Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri. Znači mora čovjek, braću i sestre, da spozna ova dijela, ova dijela i kako smo spomenuli, da bi na taj način mu se objelodanio put vjernika i put nevjernika. Treći razlog zašto bi čovjek Treći razlog, braćo i sestre, zašto bi čovjek trebao da izučava koliko toliko znači ovu tematiku jeste što su ova dijela poprilično raširena u muslimanskim zemljama među muslimanskim narodom. I zato često puta se ta djela ljudima prezentuju kao dobra, kao lijepa, ona, ili im se ne govori dovoljno o njima, ne upozoravaju se. I onda narod slijedi općenito, pogotovo ako se radi o pokvarenim, lošim vladarima, ako još tu imate i učenjake koji su prodani, prodani, onaj, prodane duše, slijedi vlastodržce, zbog dunjaluka i tako dalje, nisu u situaciji da kažu istinu, da kažu ljudima šta je tačno, šta je netačno i malo pomalo, malo pomalo ovakva djela se znaju u korijenti u narod, ući u narod i onda onaj ljudi nemaju osjećaja za njih. Zato kažemo i sa tog jednog aspekta aspekta zbog raširenosti tih djela, onaj, nekih od njih pogotovo treba govoriti, treba izučavati ovu tematiku. Četvrti razlog zašto je ova tema bitna, braćo i sestre, jeste što mnogi muslimani u pogled ovog pitanja zastranjuju. Bilo da se radi o pretjerivanju ili popuštanju. Postoje oni koji su pretjerali u pogledu dijela koja izvode iz islama, pa su u ovo pitanje ubacili dijela koja u osnovi ne izvodi uopće iz vjere. A oni ih smatraju takvim. Ima ljudi koji kažu da je nešto nevjerstvo, ono braću i sestre uopće nije nevjerstvo. Pogotovo kad spuštaju te propise po imenu i po prezimenu na čovjeka. Pa kažu za čovjeka da je nevjernik, a nemaju pojma da se treba razlikovati dijelo koje je nevjerstvo i spuštanje propisa na dotičnu osobu koja radi to dijelo. To nevjerstvo. I onda postoje pretjerivanja i zastranjivanja i pogrešno svatanje ovog pitanja. Nasuprot njih postoji oni koji su lako shvatili ovo pitanje. Oni ova dijela smatraju zabranjenim, ali ne i dijelima koji izvode iz islama. Jer imate ljude, braću i sestre, koji kažu, jeste, to je opasno, to je ovako, to je grijeh, ali neće da kažu, to je nevjerstvo. Boje se riječi nevjerstva. Što isto tako kažemo, druga krajnost. Ali obratite pažnju, braću i sestre, na veličinu riječi sada koju treba zapisati zlatnim slovima. I kad god Allah mi dođem do ovih riječi šehu l'islamo imenu temije, ne može čovjek ostati ravnodušan. Pogledajte ove velike riječi što kaže šehhul islamim te u pogledu ove dvije krajnosti. Kaže, Allah je uputio sljedbenike sunneta ka istini u pogledu onog oko čega se oni razilaze. Pa su ovo pitanje shvatili na osnovu znanja i prevednosti, koji su došli sa umjerenim srednjim stavom između dvije krajnosti pretjerivanja i popuštanja. Došao je Ehli Sunne Vol Džema, braćo i sestre, kao središnji put – između dvije krajnosti, između pretjerivanja guluva i s druge strane popuštanja irđaa. I kaže šehhul islamin temije, pazite, jedna od sramota i manjkavosti sljedbenika novotari, novotarije, znači od manjkavosti novotara, mubtedija, bidatija, je braćo i sestre da oni proglašavaju jedni druge nevjernicima. A od osobina i od vrlina sljedbenika znanja, učenjaka, islamski uleme je da oni jedni druge međusobno savjetuju, ukazuju na greške, ali ne smatraju jedni drugima nevjernicima. To je razlika, braćo i sestre, između nas i njih. To je razlika između ehli sunnete vol džemaa i novotara. Što ćeš naći čovjeka koji novotar pljuje, kaže ovaj je fasik, ovaj je pokvarenjak, ovaj je novotar, ovaj je nevjernik za razliku od ehli sunnete u Alđema, koji kažu, to je greška, taj je pogriješio, ali braćo i sestre ne proglašavaju jedni drugima, jedni drugima nevjernicima. Oni na lijep način ukazuju i savjetuju i pokušavaju popraviti, jer oni su ehli sunnete u Alđema, oni slijede Znači džemaat i slijedi sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Koliko li braću i sestre bi danas kod nas u Bosni i Hercegovini trebale da imaju mjesta ove riječi šehu Islama ibn Timije, da ga Allah nagradi džennetom. Danas kada su ljudi se u skupine i tabore podijelili međusobno spuštaju ocjene kufra, grijeha i novotarije, kada od njihovi jezika pa čak i ruku nisu mirni muslimani, a nekad ni imami po džamijama, hatibi, vajzi i tako dalje. Za razliku od nevjernika koje oni nažalost ne diraju i uopće se ne borije protiv njih. I što je još žalostnije koliko li samo se šeitan sa njima poigrao zavodeći ih, ubacivajući im u srce da se još približavaju Allahu, braću i sestre sa tim stvarima što pljuju po muslimanima, što na takav jedan način misle da čine džihad na Allahovom putu. Kamo sreće da ovo svati naš narod, kamo sreće da omladina koja se drži Allahove vjere svati ove riječi šehehu l'Islama ibn Temije. Zakonodavac je, braćo i sestre, upozorio na opasnost proglašavanja ljudi nevjernicima. Onaj muslimana, znači, koji nije izašao iz Islama, kaže uzvišnji Allah subhanu wa ta'ala, obratite pažnju, Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala Jel ladhina amanu iza darabtum fi sabili Allah Fetebejenu Wa la tequlu limen alqa ilaykum usalama laste mu'mina Ovi koji vjerujete Kad udarite po zemlji, kad krenete u džihad na Allahovom putu Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala Dobro provjerite I nemojte reći ko vam kaže selam Ko vam kaže selamu alaikum Nemojte reći ti nisi mu'min, ti nisi vjernik dolazi čovjeku, kažeš, selam aleikum, kaže, marš nevjerniče. Wallahi, braćo i sestre, gdje je ta vjera? Gdje je tu kuranski ajet? Gdje je taj ahlak i to ponašanje od riječi Allah subhanahu wa ta'ala u jihadu Kad kreneš prema jednom narodu, kad udariš na Allahov put, kreneš Allahovim putem, dobro kaže, provjeri, uzvišni Allah subhanu wa ta'ala. I nemojte reći ko vam kaže salamu alaikum, ti nisi mu'min. te Tebteguna radal hayati dunja, fe inda Allahi maganimu kethira. Kezalike kuntu min qabl, fe menna Allahu alaikum, fe tebejenu. I po drugi put Allah subhanu wa ta'ala upozorava vjernike da obrate pažnju, da provjere, jer ste i vi ranije bili nevjernici, ili ste prije bili onaj u džahilijetu, pa je Allah subhanahu wa ta'ala vas uputio i svoje milosti. Nemojte te stvari zaboravljati. Šta ste, u kakvom blatu ste vi bili juče, a danas, a danas bi onaj na svakom koraku i udarali i ubijali i onaj pljuvali, pljuvali po ljudima. Prenosi Abu Dhr radi Allahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Neće čovjek reći nekome da je griješnik, da je fasik ili da je nevjernik, a da se te riječi neće vratiti na njega ako ne bude njegov taj prijatelj takav. Također, Abdullah ibn Omer radi Allahu te Alanhu prenosi da Allahu poslanik s.a.v. rekao koji čovjek kaže svom bratu, nevjerniće, ta riječ se odnosi na jednog od njih. Ovo sve govorimo, braću i sestri, u kontekstu četvrtog tog razloga zašto čovjek treba da izučava ova dijela koja izvodi iz vjere. Jer onaj, ljudi odlaze u krajnost i onda spuštaju i ta dijela na ljude po imenu i po prezimenu i proglašava i ljude nevjernicima što je kažemo i kako i kako opasno. Ibn Daqiq al-Aid, čuli se za njega, to je jedan od velikih islamskih učenjaka, onaj eh, veliki muhaddisa, pojašnjavajući ovaj pomenuti hadis od Abdullah ibn, Mesu, od Abdullah ibn Omera kaže ovo je strašna prijetnja upućena onom ko proglasi nekog muslimana nevjernikom, a on to nije. To je ogromna greška na kojoj su se okliznuli mnogi apologetičari, obrate pažnju. Mnogi ehl kelam, filozofi, su se okliznuli na ovome pitanju. Zatim su se okliznuli i oni koji sebe pridodaju sunnetu i da su sljedbenici hadisa. Hajde što se filozofi okliznuli, ali zašto braćo i sestre kaže Ibn Dekik, braćo i sestre da se okliznuli učenjaci hadisa, muhadisi, Tačno je da se okliznuli čak i muhadisi, jer su zbog svoje prevelike želje prema hadisu činili određene greške, pa kogod se ne bi slagao sa njima, pljuvali po drugima, napadali, pa čak i proglašavali nevjernicima. Koji su, kaže Ibn Dekih Al-Aid, koji su zbog razilaženja u Akaidu, u Akidi, žestoko nastupali u pogledu onih sa kojima se nisu slagali, proglašavajući ih nevjernicima. Ovo je, braćo i sestre, nažalost, stvar koja je zadesila čak i učenjake hadisa koji nisu bili neki od njih pravedni nisu bili onako kako bi trebali da budu kaže šehhul samim temije nešto slično poput Ibn Dakika ja sam najstrožiji čovjek u pogledu zabrane da se pojedinac po imenu znači po prezimenu proglasi nevjernikom griješnikom ili pokvarenjakom, fasikom. Osim kad se obilodani da je nad pojedincom uspostavljen šerijatski argument, kojem se ako se suprostavi postaje nevjernik, griješnik ili pokvarenjak. Također, ja potvrđujem da je Allah oprostio svom ovom umetu greške i te greške obavezuju pitanje, obuhvataju pitanja koja su došle putem predaje i praktičnih pitanja. Tako kaže šehhul islam Ibnu Tejmije. Ibnul Vezir, jedan od velikih islamskih učenjaka, također kaže nakon što spominje da su hadisi koji zabranjuju proglašavanje muslimana nevjernicima dostegli stepen tevatura, znači. On kaže, sve ukupni dokazi upućuju da čovjek treba biti žestok u pogledu onih ljudi koji proglašavaju vjernika nevjernikom i koji izbacuju iz okrilja Islama ono ko svjedoči tevahid i stvari gajba. Posebno ako izvršava sastavne dijelove Islama, kloni se veliki grijeha i na njemu se vide tragovi iskrenosti zbog toga što je zapao u neku novotariju. Pazite sada ove riječi Ibn Vezira. Kaže, možda će onaj ko njega smatra nevjernikom i sam sutra zapasti u istu novotariju ili sličnu njoj. I koliko se puta desilo, Rahmatullah Aleyh, pogledajte šta kaže, možda će onaj ko njega smatra danas nevjernikom i sam sutra zapasti u istu novotariju ili sličnu njoj. I koliko smo vidjeli ljudi danas pluju po nečemu, i po nekome, a sutra uradi isto to i možda još gore. Zato je nepogrešivost ljudi uzdignuta. Nema braću i sestre nepogrešivih ljudi nakon poslanika sallallahu alaihi wasallam. A kaže, lijepo mišljenje čovjeka o samom sebi nije garant sigurnosti od zapadanja u isto. To što ti danas sebe smatraš da si dobar vjernik, to nije garancija da nećeš sutra zapasti u istu, istu tu novotariju, da nećeš zapasti u istu grešku, da nećeš možda učiniti isti zulum kojeg danas osuđuješ. Pazite velikih riječi Ibnul Vezira rahmetullahi alaihi. Kaže, lijepo mišljenje čovjeka o samom sebi nije garant sigurnosti od zapadanja u isto, kao što se da zaključiti sa aspekta razuma i vjere. Subhanallah. Na drugom mjestu Ibnul Vezir kaže, Haridžije. Haridžije, znate ko su Haridžije? Koji onaj, <clears throat> su došli sa prvom novatarijom u historiji Islama, proglašavajući ljude, počinioce velikih grijeha, onaj, nevjernicima, ustajući protiv vladara i praveći sumnju, smutnju među muslimanima, Haridžije su kažnjene najžešćom kaznom, kaže Ibnul Vezir, i ukoreni su najtežijim ukorima zbog toga što su smatrali grešnike muslimane nevjernicima, veličajući Allaha na način da smatraju nevjernikom ono ko griješi Allahu. Približavali su se znači Allahu, smatrali su da su na dobrom putu, da su dobri vjernici što više mrže, mrze ljude koji čine grijehe prema Allahu. Međutim, onaj ko proglašava ljude nevjernicima ne može biti siguran od zapadanja u isto ono u što su oni zapali. A nema sumnje da je ova jasna opasnost u vjeri. Zato će svaki pametan i blag čovjek biti kako oprezan u pogledu ovog pitanja. I koliko puta ljudi danas kažemo onaj govore kako ovaj ovo, kako onaj ono, a sutra mu se isto to desi i možda još gore, zato šuti, zafaluljuj Allahu subhanu wa ta'ala i moli Allaha da te ne iskuša sa onim što je možda Allah iskušao nekog tvoga brata muslimana sa nekim od griha i tome slično. Imam Ševkjani upozorava također od požurivanja u pogledu donošenja suda u nevjerstvu čovjeka, pa kaže, ovo kaže Imam Ševkjani, braćo i sestre, ne kaže Samir, Znaj da ne bi trebao musliman koji vjeruje u Allaha i sudnji dan, da donosi sud o izlasku iz vjere čovjeka muslimana i njegovom ulasku na vjerstvo, osim sa jasnim dokazom koji je očiti od sunca usred bijela dana, kao što je došla predaja, braći sestri, došla hadis Allahu poslanika, sallam, da imate dokaza na vjerstvo čovjeka kao što vidiš upo bijela dana, da je sunce na nebu, tako moraš imati jasan dokaz kod sebe da je taj čovjek počinio djelo nevjerstva. Zato što je u vjerodostojnim predajama grup, grupa asha, od grupe ashaba preneseno ako neko kaže svome bratu nevjerniče, jedan od njih dvojici zaslužuje tu riječ. Kad ovi islamski velikani, braću i sestre, i drugi koji nismo ovdje spomenuli, potvrde opasnost ovog pitanja i opasnost od proglašavanja nevjernikom ono koji nije nevjernik, onda to ne znači umanjivanje značaja ovog pitanja. Što znači da ne možemo, braću i sestre, učiniti ovu temu tabu temom pa ne pričati od njoj. Ne možemo zatvoriti vrata riddeta da kažemo nema, nemojmo uopće više pričati oko toga. Ne, ne, nije ni to rješenje. Nego je rješenje da se na pravedan način ovoj temi progovori i da se ljudi muslimani upozore od dijela koja izvode čovjeka iz vjere i da na taj način braćo i sestre onaj čovjek bude pravedan da ide središnjim putem koji smo spomenuli da od osobina ehli sunnete u Alđema. Ovaj drugi put, znači, ne pričati o ovoj temi, ne govoriti o njoj, nije ništa manje iskrivljen i opasan od onoga prvog. Oba ova puta su pokuđena. Drugi su pogriješili, znači želeći odgovoriti onima koji su pretjerali, pa su otišli u krajnost popuštanja. Jer braćo i sestre, kad je prva novotarija ta došla, Haridžije, novotarija Huruđa, došli su ljudi koji su počeli da napadaju na nju i počeli su popuštati u Allahu Allahovoj vjeri i dolaziti sa stvarima koji nisu od nje i onda, pogledajte, došli su sa novom drugom novotarijom. Bježeći od novotarije zapali su u novotariju. Obaveza je da se klonimo metoda odgovora na novotariju drugom novotarijom. Ovo je isto tako jedno od pravila ili sunneta u Alžemaa, da se braću i sestre ne može na novotariju odgovoriti novotarijom. Ne može se na griješenje odgovoriti griješenjem. Ne može se na, odgovoriti na neistinu neistinom. Neko na tebe slagao, pa ti da se odbraniš, jeste on je slagao na tebe. Ali ne možeš se braniti lagajući na tog drugoga. Pazite, to je veličina Islama. To je veličina Allahove vjere. Ne možeš se boriti protiv novotarije padajući drugu novotariju. Ne možeš se boriti protiv harama čineći haram. Dužnost je da se ovo pitanje pojasni na osnovu znanja pravedno. dno jer sledbenici sunneta znaju istinu i blagi su prema ljudima, kako kažu islamski učenjaci. Jer osobina ehli sunneta vol džema da su oni blagi međusobno, a žestoki prema nevjernicima i prema novotarima isto tako nad kojima se uspostavili argument. Zato, obraćaju i sestre, ti neki novotari koji se pojavljuju i na našim prostorima, treba da znate, pogotovo nad vođama njihovim, koji pozivaju koji na osnovu znanja tog nekakvog pozivaju u novotariju, treba da znate da nije dozvoljeno sa njima se ni selamiti. I da treba ljude upozoravati od njih i doće, inša Allah, govori islamski učenjaka u pogledu novotara. Doće onaj govor islamski učenjaka u pogledu novotara, kako se obhoditi prema njima, inša Allah. Ebul Maali al-đuveni, kada je bio upitan da li su Haridžije izašle iz vjere, nije htio odgovoriti na ovo pitanje, obrazlažući to činjenicom da je krupna stvar uvesti nevjernika u islam izbacivati muslimana iz islama, iz Allahove subhanu ta'ala vjere. Činjenica da je prvi sukob među ummetom nastao zbog razilaženja baš oko ovoga, oko proglašavanja ljudi nevjernicima dovoljno pućuje na važnost ove tematike. Prva novotarija koja se desila među ummetom je novotarija Haridžija, koji su smatrali ljude muslimana nevjernicima zbog činjenja grijeha čija novotarija je preuzrukovala i druge novotarije koje su predstavljale direktan napad na sunnet i na predaje koje su došle do Allahog poslanika svoj selenem. Zbog ovog pitanja pojavila se velika smutnja koja je preuzrokovala razdor braću i sestri među ummetom poslanika svoje selenem, gdje su se pojavila različita mišljenja, pojavile se frakcije, pojavile se razne skupine. Nakon toga dolazi pitanje kadera, dolazi pitanje onaj kaderija, dolazi kasnije pitanje braću i sestre, pogotovo šija i tako dalje i tako dalje. U tom smislu želim napomenuti da iz vjere ne izvode samo dijela spomenuta u ovoj knjizi, odnosno, braću i sestre, u, ovim, u ovih deset dijela koje ćemo mi inšalo obrađivati, nego da dijela, broj dijela koja izvode iz islama, koja izvodi iz imana, je daleko veći. Čak neki islamski učenjaci spominje, spominju da taj broj prelazi 3000. Da prelazi, braću i sestre, čak 3000 dijela koja izvode čovjeka iz islama – što riječi, što dijela. Zbog svega spomenutog, bitno je da čovjek ispravno shvati ovo pitanje koje uključuje dvije krajnosti. Te preporučujem da svaki, braću i sestre, onaj čovjek treba, treba onaj prvo izučiti meselu imana, da vidi suštinu šta je to iman, da vidi isto tako onaj koji su sastavni dijelovi imana, od čega se sastoji iman, a nakon toga treba izučavati ovu tematiku. Zato neki ljudi prave grešku i odma ljude onaj počnu poznavati sa ovim stvarima, sa djelima koja izvodi iz vjere. A to je greška. Ne možeš ti nekome pojašnjavati šta ga izvodi iz vjere, a on nije ni svati ono u čemu je sada trenutno. Zato pametan čovjek će prvo podučiti ljude šta je iman, šta je vjera, pa će ga nakon toga podučiti kako da čuva tu svoju vjeru koju je uspostavio. Međutim, s obzirom da ćemo mi samo obrađivati znači ovo poglavlje, onaj ne možemo zadržavati puno na pitanju imana, ali ćemo kao jedan uvod, uvod ako Bog da spomenuti braćo onaj neke dokaze o vrijednosti imana, o vrijednosti kelime i šehadeta i tako gdje ćemo ako Bog da u našem narodnom predavanju nastaviti govoriti na ovu temu. To bi otprilike bio neki uvod koji sam planirao večeras za početak na ovu temu. Onaj, pa ako Allah da vremena života, nadamo se da ćemo u narednih nekoliko mjeseci završiti i, i detaljno, detaljno ko Bog da onaj, obraditi ovo pitanje koje zaista povlači za sobom mnoge, mnoge diskusije, mnoge polemike, mnoge nejasnoće i mnogo se priča i razgovara oko ove teme, pa molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne na ovome, na ovome putu i da konačno nešto shvatimo, shvatimo i da nam stvari postanu jasne i da eventualno, iako imamo neki šubhi, nekakvi sumnji, nejasnoća, inša Allah, tokom ovog druženja i nakon predavanja moćemo razgovarati i, i, i, i na ovu temu. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, braćo i sestre, ne bi više dužio za ovaj neki prvi put na ovu temu. Pa, bujrum, bujrum, onaj, preozmite vi mikrofon.